Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համարոտ նորից բացօթյա ապորինի արևտրի մասին, որի դեմ արդյունավետ պայքարել այդպես էլ չի հաջողվում ոչնչացնել, թե չոչնչացնել թափառող կենթանուն։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Պատերազմից հետո բացօթյա ապօրինի արևտրի դեմ պայքարն ավելի է դժվարացել։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը մարդկանց սոցիալական վիճակը նկատի ունենալով մեղմ է վերաբերվում, փորձում նախազգուշացնելով բացատրական աշխատանքով տնտեսվարողներին, անհատներին օրենքի դաշտ բերել չի օգնում։ Այս առևտուրն օրորի ծաղկում է, օրինապահին ստիպում դառնալ օրինախախտ քաղաքացիները բողոքում են, որ վաճառողները մայթերն իրենցից խլել են, որ արևդրի սրահից դուրս շարված միրգ բանջարեղենի արկղերը խաթարում են մայրաքաղաքի արտաքին տեսքը։ Քաղաքապետարանն առայժմ ձեռնպահ է մնում կտրուկ միջոցներ ձեռնարկելուց, տուգանելուց, ձգտում երկխոսության ճանապարով կարգավորել բացօթյա արևտուրը։ Հերթական անգամ տնտեսվարող սուբյեկտները քաղաքապետարան էին հրավիրվել։ 6 տասնյակ հրավիրյալներից 20-ն էին ներկայացել։ Մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելորդ են։ Դիմելով ներկաներին քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն ասաց, որ փոխհմբռնում է ակնկալում հարցի լուծումը գտնելու համար եւ պատրաստ է լսելու նրանց մտահոգությունները, առաջարկությունները։ Հավաքվածներն օրենքի շրջանակում չաշխատելը մասնավորապես արդարացրին քաղաքապետարանի կողմից շրջիկ առևտրի ոչ պատշաճ վերահսկողությամբ, որ շրջիկ առևտրով զբաղվողները նրանց խոսքով ապրանք են վաճառում հաճախ չթույլատրված վայրերում, խոչընդոտել կատարելով իրենց գործունեությանը։ Հենց շրջիկները եւ շորոնտա մյուրակայաթումը վերնացում։ Ես իմ մագազինից առաջին ապրանք տենում չեմ։ Դե իմ напротив կյավա գաղնում։ Ես իմ մագազինից առաջին փռում լոխշարի։ Իր մաշին ասեմ մեկի կողքից։ Ասեմ մեկ ես ճիշտալիս իր մաշին եմ գաղնած։ Եկեղեցոնը չի։ Գայ իմ մագազինից։ Մանը գաղում շենքին առաջը բալարա։ Մանը խնջերը լոցած կամա մեմ լոց ընգես ու շուին զարը չի ստանքումը գաղում։ Չեմ ասում քաշուի խնդարում ես մագազինում։ Ամա թող տորի, ասում թող տո տամաշենքի բակում, ամա տիպե չկա։ Շրջիկն են մեզ խնդարում, դու ես ունես մեր տրատուարումը, ապրանք չշարու, ես էլ ես իմ գործս կինա։ Եթե ամինը յուրան տարածքը ակուրատն է պահել, ու քրանց կներու շրջիկներին։ Դրալա սա քաղաքի բազար։ Եթե մի մարդ զանգատամաս մասը շրջիկը ստեղծախ, մեր տղեկը նստում ու կինա մաշինա։ Այդ շրջիկը նղանք հաշի։ 20 քանի տարի է օբուշուծա։ Ես լսալ ու մեր ավաշնիկներին հարցը իրանց բողոքով օբուշը այնպեսի բենա, որ հնարավոր չի մեր դրսում թեկուզ մի քանի ящик երեսնու։ Բայց պիտի տինիկ չափավոր։ Ուքելը կամածան է ծեր ասած այն։ Փոթրում, որպեսզի մեզ թույլատրի չափավոր, հավաք, սիրուն, օբուշը տինիկ կողմերը համաձայնեցին երկու շաբաթից նորից հանդիպել, քննարկելու պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հերթական հանդիպումը ըստ իս հերթական էլ կմնա հուսալ, որ դրանից հետո նկատելի տեղաշարժ կարձանագրվի բացօթյա ապորինի արևտրի կանխարգելման ասպարեզում զուր է։ Քննարկումից հետո Ստեփանագերտի քաղաքային տեսչության եկամուտների բաժնի պետ Սուսաննա Բեգլարյանին խնդրեցի պատասխանել մի քանի հարցերի տնտեսվարող սուբյեկտները ուշադրության արժանի ինչ առաջարկություններով են հանդես եկել, որ հնարավոր է հաշվի առնելով ինչ որ չափով իրոք հասնել նպատակին։ Տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հիմնականում առաջարկը կապված էր շրջիկ արևտրի հետ, այսինքն շրջիկ արևտուր իրականացնող քաղաքացին իր արևտրի կետով շարժական փորձում է իր արևտուրը անել հենց տնտեսվարող սուբյեկտների առևտրի օբյեկտին կից, որը խանգարում է նրանց առևտրին թույլտվությունը տրվում է, որ առևտուրն անեն շենքերի բակեր։ Ուրեմն շրջիկ առևտուր իրականացնողը ներկանում է քաղաքապետարան, համապատասխան վճարումից հետո նրան տրվում է թույլտվություն, եւ այդ թույլտվության համաձայն նրանք պետք է իրենց առևտուրը, շրջիկ առևտուրը իրականացնեն բնակելի տների, շենքերի արանքում, սակայն որոշ դեպքերում նրանք խախտում են նշված պայմանները եւ իրականացնում են իրենց առևտուրը ավելի շատ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ առևտրի օբյեկտներին կից, այսինքն այլ վայրերում, որը նախատեսված չէ։ Ոստի պայմանավորվեցինք վերահսկողությունը ուժեղացնել շրջիկ առևտուր իրականացնողների նկատմամբ, գցել նաև ոստիկանության աշխատակիցներին։ Քննարկման ընթացքում քաղաքապետարանի կողմից այսպիսի միտք հնչեցվեց, թույլատրենք տնտեսվարող սուբյեկտներին բանջարեղենով արկղերը դասավորել խանութից դուրս, սակայն չափավոր սահմաններում, դա թույլատրելի է, եթե անհատին չեն թույլատրում փողոցում առևտուր անել, ասում են փողոցի փոշին, օթի ախտոտվածությունը եւ այլը մթերքի վրա ազդում են հակասանիտարական պայմաններ են, ազդում է մարդու առողջության վրա բանջարեղենով արգը, եթե ցուցադրվում է դրսում, խանութից հանվում է դուրս, խանութից դուրս ուզում եմ 1 մետր լինի, կես մետր լինի, նույն օդն է, նույն փոշին։ Ինչ տարբերություն։ Ընդհանրապես օրենսդրությամբ իր բանջարեղենի բացօթյա առևտուրը ամբողջությամբ արգելված է, սակայն պատերազմից հետո քաղաքապետարան չի ցանկանում ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել, հատկապես որ 2021 թվականին վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում կատարվել է որոշակի փոփոխություններ եւ տուգանքների չափը ավելի է մեծացել, ուստի չեն ցանկանում տուգանքներ կիրառել եւ որոշակի չափով ներքին պայմանավորվածությամբ զիջումների են գնում եւ քաղաքապետի առաջարկությամբ տնտեսվարող սուբյեկտներին առաջարկվել է հնարավորինս քիչ քանակությամբ արկղեր տեղադրվել խանութների դիմաց։ Իհարկե, այն օրենսդրությամբ նախատեսված չէ, սակայն որոշակի հանգամանքներից ելնելով նման զիջումների քաղաքապետարանը գնում է հնարկմանը հրավիրել եք միայն տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Անհատները այստեղ չեն։ Իմ խոսքը գյուղացիների մասին չէ, ովքեր իրենց աճեցրած մթերքը վաճառում են։ Քաղաքի ներքևի հատվածում, երբ փոքր շուկան չի գործում, բոլորն էլ դրսում են առևտուրանում, անցորդների կարելի ասել ոտքերի տակ կան մարդիկ, ովքեր մշտապես այդտեղ առևտուր են անում, նրանք իրենց աճեցրածը չէ, որ վաճառում են։ Ճիշտ չեք համարել հravirել նաև նրանց։ Ճիշտ ասած, նրանք ավելի շատ են խանգարում մարդկանց երթևեկը, քան տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք բանջարեղենի արկղերը դուրս են հանում առաջի փուլը այս միջոցառման նախատեսված էր տնտեսվարող սուբյեկտների համար Իհարկե, նաև աշխատանքներ կտարվեն այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ուղակի մայթերին արևտուրենանում եւ չեն համարվում տնտեսվարող սուբյեկտ։ Նրանց բանավոր կարգով հակապետարան ներկայացուցիչների կողմից մշտապես ասվել եւ հետագայում եւս բացատրական աշխատանքներ կատարելով կփորձենք ուղղորդել դեպի շուկաները։ Նրանց պատճառաբանությունն էլ այն է, որ տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց ապրանքը դուրս են հանում, խանգարում են գնորդը մտնի շուկա։ Ամեն մեկը իր պատճառաբանությունն ունի այն քաղաքացիները, որոնք խանութ չունեն եւ մայթերին են իրենց առևտուրը անում, պատճառաբանում են իհարկե, որ տնտեսվարող սուբյեկտները առևտրի օբյեկտներից դուրս իրենց Միր բանջարայեղենի առևտուրն են իրականացնում։ Ոստի ցանկացել ենք սկսել հենց տնտեսվարող սուբյեկտներից, փորձել ենք սկսել տնտեսվարող սուբյեկտներից, որբիսի նրանք Միր Բանջարեղենի արևտուրը, դրսի արևտուրը, բացօթի ապօրինի արևտուրը իրականացնեն ավելի քիչ սահմաններում, հիմնականում արևտուրը իրականացնեն արևտրի օբյեկտների ներսում։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք հաղորդաշարը։ գաղափարոշների դեմ պայքարում է Սանմակրոմ կազմակերպությունը։ Ամեն ամիս այն հաշվետվություն է ներկայացնում համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն ոչնչացված կենթանիների թվի մասին։ Կենտրոնի հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների բաժնի համաճարակաբան Սաթիկ Դուլուխանյանի տեղեկացմամբ անցած տարի Ստեփանակերտում ոչնչացվել է 208 թափառող կենթանի, շներ եւ կատուներ։ Ինչ է ցույց տալիս այս թիվը, այս անգամ այս մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել։ Մեկ անգամ չէ, որ կենթանասերներն իրենց վրթովմունքն են հայտնել այն բանի համար, որ թափառող կենթանիները ոչնչացվում են։ Իհարկե, ես կողմնակից եմ, որ կենթանուն չսպանել Վարամ Հայրապետյան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ընկենթանու կարելի է ուրիշ կերպ օգտագործել, նրա կարելի է ռացիոնալ էլի օգտագործել, կարելի է սրսկել, կարելի է, չգիտեմ, այսինքն մահը Չէ, չէ, ոչ թե սպանելու համար սրսկել, ոչ, այլ հիվանդությունների հանդեպ սրսկումներ անել, ստեղծել պրիոտներ, կենթանիների պահպանման վայր, ասենց ասենք, ստեղծել եւ նրանք բազմաթիվ նպատակների համար կարելի է եղել օգտագործած հենց սովորեցնել որպես սահմանապահ, որպես սահմանապահ կարելի է դաստիարակել Ոմանք երևի կասեն.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 չափը կազմել է 9 միլիոն 535 հազար 50 Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որից վերականգնվել է 3 միլիոն 199 հազար 900 դրամը։ Իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի չափը կազմել է 480 հազար դրամ, որը լրիվությամբ վերականգնվել է։ Պետությանը պատճառված վնաս չի հայտնաբերվել հաշվետու ժամանակահատվածում վարչության քնիչների կողմից քրեական գործերի քննության ընթացքում ի հայտ են բերվել ոչ մեծ ծանրության 12 եւ միջին ծանրության 5 նոր հանցագործություններ։ 2021 թվականի ընթացքում վարչության քննիչների կողմից 8 նյութով մերժվել է քրեական գործի հարուցումը, որից 6-ը արդարացման հիմքով, 2-ը ոչ արդարացման։ Այս մասին տեղեկանում ենք Արցախի հանրապետության քնչական կոմիտեի 2021 թվականի գործունեության մասին հաղորդումից։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի փետրվարի 11-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։